Aleykum səlam və rəhmətullah. Qardaş soruşur ki, hər hansısa bir kəsin sehr olunduğu hansı əlamətlərdən bilinə bilər və həmçinin sehr olunan adamın əlamətləri hansıdır? Və bu xəstəlikdən, sehirdən yəni, necə qurtarmaq olar? Hansı yolla insan sehirdən müalicə oluna bilər? Qardaşlarım, suala cavaba keçməmişdən öncə bilməmiz lazım olan məsələlərin ən mühümlərindən biri budur ki, sehir və həmçinin sehirbazlıq, sehri öyrənmək və ya sehirbazın yanına getmək, bu, İslamda haram olan, qadağan olan Allah Əzzə və Cəllənin bizə, müsəlmanlara icazə vermədiyi əməllərdən biridir, qardaşlar. Baqara surəsinin 102-ci ayəsində Allah Əzzə və Cəllə sehri öyrənib əməl etməyin küfr olması haqqında və onu edənlərin kafir olması haqqında Allah Azza və Cəllə xəbər verir, qardaşlar. Allah Azza və Cəllə Bakara suresinin 102. ayetinde buyurur ki وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكُ سُلَيْمَانَ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر Allah Azza və Cəllə qardaşlar Bağara surəsinin 102-ci ayəsində buyurur ki, onlar Süleymanın səltənətində şeytanların oxuduqlarının ardınca getdilər. Süleyman kafir olmadı. Lakin şeytanlar sehri və Babildə Harut və Marut adlı iki mələyə nazil olanı insanlara öyrədərək kafir oldular. Mələklər, biz ancaq bir sınaraq, sən kafir, gəl kafir olma deməmiş, onu heç kəsə öyrətməzdilər. Həmçinin qardaşla sehrin öyrənilməsi və sehrə əməl edilməsi, ə, e, onun tətbiq edilməsi yahudilərin əməllərindəndir. Onlara bənzəməkdir. Bunun küfr olması barədə ayələr və hədislər vardır, qardaşlar. Ayələr və hədislər vardır və həmçinin sehirbazın yanına gedilməsinin qadağan olunmasına sünnədə, səhih sünnədə varid olan neçə-neçə hədislər vardır, qardaşlar. Əgər bir insan sehrə duçar olarsa və ya cadı olunarsa, onun bəzi əlamətləri olur. Onlardan, qardaşlar, bir neçəsini qeyd edəcək, lakin bu qeydlərdən öncə demək istədiyim budur ki, əgər bir kəs özündə bu sayacaqlarımızdan və ya digər şeylər bədənində hiss edərsə, ilk öncə ona lazım olan və vacib olan həkimə getməsidir. Tibb müalicə yolu ilə onun araşdırılmasını və aradan qaldırılmasını ilk öncə tətbiq eləməsidir, qardaşlar. Çünki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah azza və cəllə elə bir xəstəlik endirməyib ki, onun şəfasını endirməsin. Onun üçün, qardaşlarım, ilk öncə hamı ə, e, hər hansısa bir şey baş verdiyi zaman elə zənn etməməlidir ki, bu artıq sehirdir və ya ona sehr olunmuşdur. Hər şeyi başlanğıcdan ibtidən sehrə bağlamaq və ya caduya bağlamaq olmaz, qardaşlar. İnsan ə, e, müalicə olunmalıdır, özünü həkmə gedərək yoxlatdırmalı və baxdırmalıdır. Əgər bu sayacaqlarımız səbəblər səbəbsiz bir yerə olarsa və tibdə müalicəsi olmazsa, o zaman şəri yolla müalicələr var ki, Allahın izni ilə onları qeyd edici hansı şəkildə olmalıdır. Birinci qardaşlarım, insanın başında ağrıların, baş ağrılarının hiss etməsi. Bu ya insanın başının bütöv bir hissəsində olur və ya yarı bir şəklində olur. Həmin ağrılar insana həm gündəlik, həm həftəlik və həmçinin aylıq bir halda gələ bilər, qardaşlar. Başda ağrıların şiddətli dərəcədə olması. Və həmçinin, qardaşlar, həmin baş ağrıları hər hansısa bir ailə toplantıları varsa, və ya hər hansısa bir toy və ya sevindirəcək fərəhli bir hadisələr və münasibətlər varsa, ora gedilmədən öncə həmin baş ağrılarının qalxması. Və həmçinin qardaşlar, həmin adamda olan bu ağrıların adi gözlə digər bir kəslərin baxdığı zaman onu hiss etməsi ki, bunun da şiddətli baş ağrıları var. Sonra isə qardaşlar, insanın sinəsində şiddətli sıxıntının olması, qəlbinin şiddətli dərəcədə döyünməsi ilə yanaşı, heç bir səbəb olmadan, insan qaçmadan, yüyürmədən və heç bir qorxu və ya heç bir hadisə baş vermədən onun qəlbində sıxıntının, sinəsində sıxıntının olması və bununla yanaşı da qəlbinin sinəsində şiddətli dərəcədə atmasıdır, qardaşlar. Və həmçinin bu baş verə bilir həmin adam Quran-Kərim eşitdikdə və ya şəri ruqiyyələrdən, dualardan hər hansısa bir oxunduğu zaman və həmçinin ola bilər ki, həmin insan heç bir səbəb olmadan durduğu yerdə ağlasın qardaşlar. Durduğu yerdə ağlasın. Və həmçinin daimi olaraq dişlərinin ağrımasından şahid etməsi, hansı ki, həkimlərə gedərək mütəmadi dişlərini göstərər və onda heç bir problemin olmadığını onlar dəyərlər. Lakin onun öz dişlərindən daimi şahid etməsi. Həmçinin əlamətlərindən e, biri də qardaşlar, insanın adi olmayan və adi insanlarda baş verdiyi və hasıl olduğu kimi olmayan şiddətli səslə gəyirməsi. Şiddətli səslə gəyirməsi qardaşlar. Və həmçinin bədənindən qazların, iylərin çıxması, qardaşlar. Mədədə köplərin olması, bağırsaqların köplərlə dolması və heç bir səbəbsiz olaraq insandan qazların xaric olması. Və həmçinin qardaşlar, bəzi insanlarda, bəzi insanlarda cinsi azlıqlar adlanan və İslamda haram olan əlaqələrə meylinin artması. Şəz olan və insanlar arasında şəz sayılan kişidirsə kişilərə, qadındırsa qadınlara cinsi meylinin olması. Və həmçinin öz nəfsinin belə bir yerlərə, fahiş və münkər yerlərə meyl etməsini hiss etməsi. Bu da əlamətlərdən biridir, qardaşlar. Və həmçinin qardaşla əlamətlərdən sehr olunmuş bir kəsin əlamətlərindən biri də ayaq yolunda həmin kəsin uzun bir müddət oturması və öz rahatlığını, nəfsinin dincəlməsini ayaq yolunda tapması və bununla rahat olması qardaşlar. Bu da əlamətlərdən biridir. Və həmçinin heç bir səbəb olmadan görünən və bilinən digər bir kəsin onda hiss edəcəyi dərəcədə onda şiddətli qorxunun olması. Və həmçinin qardaşlar, qarnında və xüsusən də qarnının alt hissəsində daimi ağrıların olması. Daimi ağrıların olması. Və həmçinin, qardaşlar, sehr olunan əlamətlərdən biri də ə, bel hissəsinin fəqərələrində ən son, ən aşağı hissəsinin daim ağrılarla dolması. Və həmçinin, qardaşlar, əlamətlərdən biri də oynaqlarında ağrıların olmasıdır. Adamın oynaqlarında daimi ağrıların hiss etməsi. Və həmçinin insanın tənbəl olması, daimi tənbəlliklə özünü hiss etməsi və bu təmbəllikdən qurtara bilməməsi. Əlinin və ayaqlarının, barmaqlarının uc hissələrinin daimi bir şəkildə keyiməsi və onların soyuq olması. Və onların soyuq olması bu da əlamətlərdəndir, qardaşlar. Və həmçinin, qardaşlar, e, sehir olunan bir kəsin əlamətlərindən biri də mütəmadi şəkildə yatdığı zaman kabusların görülməsi, qorxunu, yuxuların və yuxuda qorxacaq şeylərin görülməsidir, qardaşlar. Və yuxudan tiskinmiş və qorxmuş bir şəkildə durması və şiddətli şəkildə susuzluğun ona baş verməsi. Yuxudan qalxdığı zaman şiddətli dərəcədə suyu içməyi istəməsidir, qardaşlar. Və həmçinin, e, qardaşlar, əlamətlərdən, biri də hansı ki, sehr olunmuş bir kəsdə olan əlamətlər olur. Faydalı, insan üçün faydalı olan şeyləri sevməməsi. Və həmçinin qardaşlar, əgər kişidirsə, qadınına yaxınlaşa bilməməsi və ya qadındırsa, bu istəyin onda olmaması, buna karahətli olması. Və həmçinin insanın evlənə bilməməsi evlənmək istəmək istəyinin tam bir şəkildə olmaması qardaşlar. Və həmçinin qardaşlar insanın ə, e, dünyaya zürriyyət gətirməsinə mane olunması. Və bəzi hallarda qardaşlar sehr olunmuş bir kəsdə əgər ana rəhiminə uşaq düşübsə, oradan uşağın düşürülməsi və bunun təkrar-təkrar heç bir səbəb olmadan tibbi səbəblər olmadan bunun təkrar-təkrar baş verməsi və uşağın ana bətnində qərar tuta bilməməsi. Qərar tuta bilməməsi. Və həmçinin qardaşlar e, sehir olunan kəslərin əlamətlərindən biri də insanın heç bir səbəb olmadan gözlərinin tutulması. Heç bir səbəb olmadan gözlərinin tutulması və ya zəif görməsi. Həkimlərə gedildiyi zaman buna heç bir şeyin səbəb ola biləcəyini göstərə bilməmələri və onun tam bir şəkildə sağlam olmasını demələri. Və bu zaman insan bilir ki, artıq bu şeytandandır. İnsanın üzünün solması üzünün eybəcər bir şəklə düşməsi, qardaşlar. Eybəcər bir şəklə düşməsi, hansı ki, ona baxan bir insan onun üzündə bu şeyi hiss edər. Bu şeyi hiss edər. Və həmçinin, qardaşlar, insanın sehr olunmasını bilməsinin əlamətlərindən biri də onun yanında hər hansısa bir surənin oxunduğu zaman o bunu hiss edər, özündən gedər, baş ağrıları olar, hərarəti qalxar və oradan uzaqlaşmaq və qaçmaq istəyər. Və həmçinin, e, qardaşlar, insanın çoxlu unutması, bir şey yadında saxlaya bilməməsi. İnsanın elm almağa nifrət etməsi, oxuduqlarına əməl etməsinə kərahət hissi duyması. Və həmçinin qardaşlar əlamətlərdən biri də insanın saçının görüləcək, görüləcək dərəcədə şiddətli bir halda, sürətli bir halda tökülməsi. Sonra isə qardaşlar əlamətlərdən biri də Allah Əzzə və Cəlləni yad edib xatırlamağı sevməməsi. Allah Əzzə və Cəllənin sevdiyi yerlərdən uzaq durması, meçidlərə getməməsi, zikir məclislərində olmağı sevməməsi. Sonra isə qardaşlar əlamətlərdən biri də haramları sevməsi, onları etməkdə rəğbətinin dəhşətli dərəcədə böyük olması. Və həmçinin qardaşlar, həmin kəslərdə vəsvəsələrin olması. Hətta Allah qorusun və Allaha sığınıram, Allah əzzə və cəlləni inkar edəcək dərəcədə vəsvəsələrin gəlməsi. Və həmçinin qardaşlar, insanın qəmz olması, əx yoluna çıxa bilməməsi. Bu da səbəblərdən biridir qardaşlar. Və həmçinin qardaşlar, ola bilər ki, bu dediklərimizin ya hamısı və ya bəziləri bir kəslərdə olar, lakin bu tibbi bir dayağa, tibbi bir səbəbə sökənə bilər. Onun üçün e, bu suala cavab e, verdiyimiz zaman başlanğıcda qeyd elədik ki, insan ilk öncə həkimə getməli, onu baxmalı, baxdırmalı, göstərməli, müalicə yollarını araşdırmalıdır. Çünki Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm Allah əzzə və cəllə haqqında deyir ki, elə bir xəstəlik endirməmişdir ki, onun dəvasını, onun şəfasını endirməsin. Onu bilənlər bilər, onu bilməyənlər bilməz. Ondan cahil və qafil qalanlar cahil və qafil qalar. Sonra isə qardaşlar, bunun müalicə yolları İlk öncə insanın Allaha qayıdaraq Allaha yalvarması, Allah Əzzə və Cəllədən şəfasını istəməsi. Həmçinin müsəlman üçün, qardaşlar, insanın xəstələnməsi onun üçün bir imtihandır. Və insan ola bilər ki, qardaşlar, ola bilər ki, verilən xəstəliklərdən sağalsın, ola bilər ki, verilən xəstəlikdən sağalmasın. Bu xəstəlik də sehr də bir xəstəlikdir, digər xəstəliklər kimi. Digər xəstəliklər kimi. Ola bilər ki, müalicə yolunu tutasan, lakin insan sağalmasın. Digər xəstəliklərdə olduğu kimi. Çünki qardaşlarım, məsələ həmin müalicənin birbaşa həmin dərmanın, həmin xəstəliyə eyni gəlməsi və tuş gəlməsidir. Necə ki, hədisdə gəlir, əgər dərman həmin xəstəliyə tuş gələrsə, insan sağalar Allahın izni ilə. Və insanın bilməsi ki, bu Allah Əzzə və Cəllədəndir, ona səbr etməsi, Allahın qədərinə razı gəlməsi, ona üstün etməməsi və həmçinin müalicə yolunda haramları insanın seçməməsi. Allah Əzzə və Cəllənin bizə şəriətdə icazə verdiyi bir şəkildə özünü müalicə etməsi və bu müalicə yolunun tutulması və seçilməsi. Bu müalicə yolundan ən başlıcası insanın həkimə getməsi, bu müalicəni etməsi. Çünki Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Ey Allahın qulları, müalicə olunun. Ey Allahın qulları, müalicə olunun. Allah elə bir xəstəliyi endirməmişdir ki, onun müalicəsini endirməsin. Və həmçinin qardaşlarım, insana qadağandır haram bir yolla müalicə olunması. Ola bilər ki, insan sehr olunub həqiqətən də onun yenidən hər hansısa bir başqa sehirbazın yanına gedərək onda olan sehrin müalicə olunmasına, açılmasına istəməsi bu haramdır, qadağandır qardaşlar. Bu cür edilməsi də icazəli deyildir şəri yollardan biri də qardaşlar insanın rüqiyyə ilə Quran-Kərimin oxunması və həmçinin mübah olan dərmanlardan istifadə edilməsi və həmçinin şəriətdə gələn Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin ümmətə öyrətdiyi səhih dəlillərlə, səhih hədislərlə, hansı ki o hədislərdə dualar gəlmişdir ki, xəstəliklərdən Allahın izni ilə şəfadır. Onları kim oxuyarsa, şəfa olar onun üçün, onlara etməsi qardaşlar. Onlardan qardaşlar, ə, e, birincisi və bəzi ə, e, ayələr və surələr sayacağam ki, hansı ki, onları oxumaqla Allahın izni ilə insan şəfa tapar. Quran-Kərim Allahın izni ilə qardaşlar özü bütövlükdə şəfadır. Lakin ə, e, ayələr vardır ki, xüsusən sehrə aid olan ayələr sehr olunduğu zaman onlar oxunmalıdır. İnsan müalicə olunduğu zaman, rüqyə olunduğu zaman Fatihə surəsinin oxuması, qardaşlar, Baqara surəsini tam və kamil bir şəkildə oxuması, Əs-Səffat surəsinin ilk 10 ayələrinin oxunması, qardaşlar, Taha surəsindəki sehr ayələrinin oxunması, ayətəl kürsünün oxunması, İxlas, Fələq və Nas surələrinin oxunması qardaşlar və həmçinin səhih sünnədə gələn duaların oxunması ilə Allah Azza və Cəlləyə yalvararaq, ondan istəyərək şəfanın tapılması. Allah Azza və Cəllədən istəyirəm ki, qardaşlar, bu bəlaya və həmçinin bu xəstəliyə dusar olan xəstələrə Allah Azza və Cəllə şəfa versin sehri və sehirbazları Allah Azza və Cəllə layiqli cəzalarını və bəlalarını verərək onları məhv etsin, onların sehirlərini batil etsin, müsəlmanlardan onların şərlərini uzaq etsin, qardaşlar. Allah Azza və Cəllə bizi öz dinində sabit etsin, Allah Azza və Cəllə qardaşlarımızdan və bacılarımızdan xəstə olanlara şəfa versin, olmayanları isə Allah Azza və Cəllə qorusun. Allah daha gözəl bilir.